Suddenly I'm falling. I'm falling upright. Ty bierzesz luki, browar pity na ośce gdzieś Ja małolat, którym rapem się jarał fest Głośnik na full, na freestyle, tam dawaj też Pierwsze nagrywki, nie czy pierwszy seks Pierwszy mach, w sumie trochę szkoda, że nie wzięło Zioma, z którym wtedy byłem, to chyba miał przerost tak wspominam, a to nic śmiesznego A pamiętam jak też miałem dwie godziny sam na ławce siedząc Pierwszy raz, kiedy na scenie zagrałem chłopak Pierwszy raz, a się czułem swoje jak na blokach Jaki fart, mówią inni ciężka praca, zobacz Bo nie miałem na start nic, teraz patrzeć lochaj Pierwszy raz nie dawali szans na wygrano Przemijamy na ulicy, nagle lubisz fajo Nie mam miejsca na fałszywe mordy, robię slalom Po tobie zrobić krok naprzód, potem spuścić balon mouth open wide, but no sound. Suckers is absurd. I'm, I'm, blast, I'm, I'm into the i The feelings flows unstoppable, incredible. It's mad flows I'm telling you, so what you wanna do? You wanna set it? These suckers can't get with me. Best forget it. flee from in front of me. You better duck. Pierwsza miłość, pierwsza, ale nie ostatnia pit stop Nie wyszło mi z nią i bardziej pokochałem hip-hop Pokochałem dziwkę, w którą każdy wsadzał kij To jak pokochać kobietę, którą każdy robił idź wam Pierwszy Mike jakby wygrał na loterii Raczej słaby szpan, ale dziabie pierwsze wersy Teraz lepszy sprzęt, ale bije wielkie dzięki Jeszcze ziomo wyjdą nam wm -ki. Pierwsza dziaba, sorry mama, to lubię Ktoś kiedyś powiedział mi, że tego nie rozumie O gustach się nie gada, tak reasumuję A ty tam wypadek nie rozumiesz Pierwsza praca, szacunek wraca za to co robisz Praca popłaca, jak ty w to wierzysz, kasy nie trwoni To zrobiłeś macie, zrobiłem raczej Nawet czasem nie wierzę w to co robię, dziś facet Suckers I'm, I'm, back, into the sin. unstoppable. I'm telling you, so what you wanna do? You wanna set it? These suckers can't get best forget it. I flee from in front of me, you better duck.